Tawa kah capítulo. Kaitapas Kichikiam. Pipas herenciata chaskinanpaq, warmallaraq Manarahmi chaskin manchu warmallaraq KASKANRAIKO PAIJA wasimpi sirviente HINAYARAHMI kachkan, KACHKAS kachkaspapas. PAIJA kasukunanmi, uywaqnin runakunatawan kapuqnin waqaychaqkunata taytanpa nisqan Punchaupiña irincianta chaskinankama. Ñuqanchikpas kay pachapi kunallaman hapipakuspam warma hinallaraq karhanchik. Aswanqa aklasqa punchaw charamuptinmi Dios diostaita kachamurqa chorinta. Paymi warmimanta nasispa lliw judiokuna hina kunata kasukurja. Pa'i amurqa leimang hina kastigasja kananchikmanta libra Wananchikpahmi, Chaynapi churinkunata hina Dios chaskiwananchikpaq. Churinkunaña kasqanchikta yachananchikpaqmi, sunqunchikman Dios kachamurqa chuya espirituta. Paymi rimachiwanchik nispa. Chaynaha manam sirviente hinañachu kanchik, aswanja Pachuringam, churinñam. herencia tapas Dios Manta chaskisunchik. Galacia laupi manta pablopa llakikusqanmanta. tiempo peja. Dios ninchikta mana riqsispaykichikmi, llapa imakunata dios hina servirqankichik, mana chihab Dios kachkaptinpas. Kunanmi Paina chihab Kichik kichik, y payña riqsirusunkichik hinaptinqa, imaynanpima kutiriruaqchik ñawpaq ikunaya kasukoja. chay yachachikuykunaqa manan balincho chaykunawan mana librakuita atispaja, sirviente hinañachu kaita munankichik? Imaynataq Dios agradayta munankichik, judiokunapa waqaychananku punchawkunata, killakunata, kichikmi, enaspa watakunata kasukuspaykichikqa, llakichiwankichikmi, karunha. hamkunaman yachachisqayqa karunqa. ruega kuykichikmi, ñuqaynaña kichikpa Judío pas jamkuna hinanyam kani. Chayna pas qamkunaqa manam kichikcho. Yetes Kichikpi hinapas puntataqa salva kunay salva China Chayna pas, manam kichikcho nita harjurwarqankichikchu. chaski kichik Dios pangil ninta hinarach, ota tapas hinarach. Llumpaytam ñuqawan kusikurqankichik. kicik imanarsunkichikma kuska kaptinchik cai hurqurwaqchikmi karqa ñuqaman quykunaykichikpaq. Chaynaqa inimiguykichikpaqchum hapiwankichik chiqaplata nipti. Chay yachachiqkunaqa yanqallam qamkunamanta sientiq tukunko. Paykunaqa munachkan ñuqamanta rakikuruptikichik kicik tam. ninta munaspa hukunamanta sientija kusallañam. Chainataya tukuy tiempopi chaypikaptipas chaypi kaptipas uta huklaupi kaptipas. Churillaykuna. mi hamkunamanta yakikuchkani, wachakuspa warmi yakarichka hina. Chaynachiki ñakarisaj kristuan Ima allinraj kanman, kunampuni hamkunawan chaypi chaynapi aswan sumaktara qamkunata rimapayanaypaq. Imatataq ruraykullasaq, qamkunamanta mana imayna pinsaytapas atinichu. Iskay warmikunawan rikchanachisqanmanta. Muesespa hapipako hapipakuy munaqkunaya niykuaychik. Intintinkichikchu paypalliw qillqasqanta, kainatam Abraham Abrahampam iskay churin mi karja sirvipako huarmimpi, yatag librikah huarmimpi. Chay sirvipaco huarmipa wawang minaserja, liurunapa churinkuna hina. Librikah huarmipa Dios pa Diospa promisanman hina. Kay iskay warmikunataya Dios pa huashanchik iskay kontratuan. Chay agar agartaya tupanachison, sinay urjupi huskan kontratuan. Chay contrato kasukujkunaha, leipa tu Agartaja tahmi Arabia laupi sinay urhuampas. Chay tu tupanachichuan Jerusalén Chay Chaypi kunaja leipa Servientin kasqankuraykum mana librichu Kachkanko, Aswanja Anak pachapi Muso Librim Libri librim. Kanjik kanchik chaypi Kunapas Bibliam Yaw mana Wachako joyo ya Yau mana Wachaku riqsik warmi, llumpa itaya hapari. Husanpa sajesqan WARMEJA achka JOSAN kanqa, Hosan sajeruchkaptinpas. NYUGANCHIK ñuqanchikqa PA wawan isak DIOS Diospa prometikusqan churinkuna kanchik. Chay tiempupim AICHAMAN hinalla chuya pati Ningwan nasik warmata payas Kunampas ñuqanchikta runakuna ñakarichiwanchik. Imaninma Bibliaqa kaynatam nin. Harjuy Kai sirvientata wawantinta. Kay sirvientapa wawanqa manam manchu herenciata libre warmipa hinaja nispa. Wauhe panillaykuna manam sirvientapa wawanhinachu kanchik asuanja libre warmipa